stūburtie putni. Varbūt nekad es vairs neredzēšu abēs ziedus, zaļos, šalcošos kokus un mīksto zāli, jo nu mēs jājām uz zemi, kur nebija nevienas puķis, kur nespēja augt ne koki, ne zāle. Mēs jājām cauri naktī, mēs jājām un jājām. Drīz vairs nebija laipnā mēnesnīcas meža, to mēs bijām atstājušies sevis, un mums priekšā viss satumsa. Mēnesis gaisma apdzisa, zeme kļuva cieta un akmeņaina, visapkārt slēdzās kailas kalnu sienas. Tās spiedās ap mums aizvien ciešāk. Beidzot, mēs gājām pa šauru, tumšu taku, dziļi lejā starp diviem augstiem melniem kalniem. Ja vien ceļš nebūtu tik tumšs, jo jums teica, ja vien kalni nebūtu tik melni, un ja mēs nebūtu tik mazi un vientuļi. Ceļš vijās un līkumoja, un mūs pārņēma sajūta, ka aiz katra līkuma glūn tūkstošiem briesmu. Laikam arī Miramisi to jūta. Viņas augums drebēja, un viņa gribēja griezties atpakaļ, bet es cieši turēju pavadu un spiedu viņu iet tālāk. Taka sašaurinājās, melnie kalni, kas to ieskāva, kļūst tālāki, tumsa sabiezēja. Beidzot mēs nonācām pie kaut kā vārtiem līdzīga, pie šaura sejas starp klintīm. Un aiz visa tā bija tumsa. Melnāk par visām citām tumsām uz pasaules. Svešā zeme, jo jums čukstēja, šī ir ieeja svešajā zemē. Mīramīsa mežonīgs lejās kājās, piecelsies pakaļkājās, viņas zviedz tā, ka to nebija iespējams izturēt. Zviedzieni skanēja šausmīgi, un tie bija vienīgie, kurus varēja dzirdēt, jo tik klusa bija tumsa aiz vārtiem. Tā bija klusa un it kā mānīja mūs iekšā. Tā to vien gaidīja, lai mēs šķērsotu robežu. Es zināju, ka man jādod šajā tumsā. Tomēr es vairs tik ļoti nebaidījos. Zinot, ka tūkstošiem un tūkstošiem gadu bija nolēmts, ka man jāiet cauri šiem tumšajiem vārtiem, es jutos drosmīgāks. Es nodomāju, nu lai būtu kā būdams. Varbūt es nekad vairs neatgriezīšos, bet es vairs negribu baidīties. Es dzinu miramisi tumsā, kad viņa manīja, ka nedomāja ļaut viņai atgriezties, viņa gandrīz kā bull tiešāvās pa šaurajiem vārtiem un auļoja prom pa tumšajiem ceļiem, kas atradās aiz tiem. Mēs joņojām caur nakti. Ap mums bija melna tumsa, un mēs neapjautām ceļu. Bet ar mani bija jumjums. Viņš sēdēja man aiz muguras un turējās pie manis tik cieši. Un es mīlēju viņu vairāk nekā jebkad. Es nebiju viens. Man līdzi bija draugs, mans vienīgs draugs, uz mata kā bija pareģots. Es nezinu, cik ilgi mēs bijām joņojuši caur tumsu. Iespējams, tikai īsu mirkli, iespējams, daudzas, daudzas stundas, vai arī tūkstošiem, tūkstošiem gadu. Tā gandrīz vēl likās. Likās, it kā jātu sapnī. Kādā šausmīgā sapnī. Bet šis nebija tāds sapnis, no kura var pamosties. Mēs jājām un jājām. Mēs nezinājām, kurp. Mēs nezinājām, cik ilgi. Mēs vienīgi jājām caur nakti. Beidzot, mīra mīsa spēja apstājās. Mēs bijām nonākuši pie ezera, un neviens sapnis nav tik šausmīgs kā šis ezers. Dažreiz es mēdzu sapņot par lieliem melniem ūdeņiem, kas pavērs manā priekšā, bet nekad es nebiju sapņojis. Nekad neviens cilvēks nav sapņojis par tik melnu ūdeni kā šo, kur es skatīju savām acīm. Šis bija visdrūmākais, vismelnākais ūdens uz pasaules. Ezeram visapkārt lejās vienīgi augstās, melnās, drūmās klintis, putni, Daudz putnu riņķoja virs tumšā ūdens. Tie nebija redzami, bet dzirdami gan. Un nekad es vēl nebiju dzirdējis kaut ko tik skumju, kā viņu kliedzienus. Man tik ļoti bija žēl putnu. Izklausījās, ka tie saukt pēc palīdzības. Izklausījās, ka tie ir izmisuši un raud. Viņa pus ezera visaugstākās klints virsotnē gulēja liela melna pils. Gaisma spīdēja vienā vienīgā logā. Tā līdzinājās ļaunai acī. Tas loks līdzinājās sarkanai, šausmīgai un briesmīgai acī, kas blendza naktī un vēlēja mums ļaunu. Bruņinieka kato pils. Tur tālumā viņš mājoja. Viņpušā melnā ūdens dzīvoja mans ienaidnieks, ar kuru es biju ieradies cīnīties. Tā ļaunā acis, kas blendza pāri ezeram, biedēja mani, lai gan es vairs negribēju baidīties. Tā biedēja mani, kā gan viens. Tik maz kā es spēs uzvarēt kaut ko tik ļaunu un bīstamu kā bruņinieks Kato. Tev vajadzēs zobenu, jum jums sacīja. Tikko viņš to bija izteicis, tā mēs netālu izdzirdām kādu žēlojamies. Ai, ai, ai, ai, žēlabainā balss sauca. Es mirstu no bada, ai, ai, ai, ai. Es sapratu, ka ir bīstami tuvoties tam, kas tur vaida, Tas varēja būt kāds, kas grib ievilināt mūsu slazdos. Bet es nodomāju, lai kas tas arī būtu, man viņš jāatrod un jāuzzina, vai viņam patiešām nav vajadzīga palīdzība. Mums jāpalūkojas, kas tas ir, es teicu Jumjumam. Mums ir viņam jāpalīdz. Es iešu tev līdzi, Jumjums sacīja, un tu, Mirabīsi, paliec šeit. Es teicu un papliķēju Miramisē pūrnu. Viņa izbijusies iezviedzās. Neuztraucies, es mierināju, mēs drīz atgriezīsimies – Vaidētais nevarēja būt tālu, bet tumsā varētu būt pagrūti viņu atrast. Ai, ai, ai, ai! Mēs atkal izdzirdām balsi. Es mirstu no bada! Ai, ai, ai! Mēs taustījāmies uz to pusi, no kuras skanēja vaidi. Mēs klupām pār akmeņiem un tumsā kritām, līdz beidzot uzdūrāmies vecai mājai. Tā bija īsts grausts. Nebūtu tā atspiedusies pret klints sienu, noteikti būtu apgāzusies. Vienā logā spīdēja vāra gaisma, un mēs piezgāmies klāt un ielūkojāmies iekšā. Tur sēdēja viens vecs vīrs, tievs, nožēlojams vīriņš, pelēkiem sapinkātiem matiem. Viņa pavardā kurējās uguns, un viņš sēdēja tās priekšā, un šūpodamies uz priekšu un atpakaļ runāja. Ai, ai, ai, es mirstu no bada, ai, ai, ai. Tad mēs iegājām mājā, Večuks apklus un blendz uz mums. Mēs stāvējām pie durvīm, un viņš blendz uz mums tā, it kā nekad nebūtu redzējis tādus kā mēs. It kā nobijies viņš izstiep uz priekšu savas tievās rokas. Nedariet man nekā ļauna! Viņš čukstēja, nedariet man nekā ļauna! Es sacīju, ka mēs neesam nākuši darīt viņam ļaunu. Mēs dzirdējām, ka tu esot izsalcis, es teicu. Mēs nācām, lai iedotu tev maizi. Es izņēmu maizi, ko man bija iedavusi audēja, un sniedzu to večukam. Viņš blēņas uz mani tāpat kā pirmīt. Es pastiepu maizi vēl tuvāk, bet viņš izskatījās vienīgi nobijies, tik briesmīgi nobijies, it kā domātu, ka gribu ievilināt viņu slazdos. Ņem maizi, es teicu, nebaidies. Tad viņš uzmanīgi pastiepa roku un paņēma maizi. Viņš saņēma to savās rokās un aptaustīja. Tad pielika maizi pie deguna un paostīja. Un tad viņš sāka raudāt. Maize, nečukšķukstēja, maize, kas remdē izsalkumu. Un tad viņš ēda. Nekad es nebiju redzējis nevienu tā ēdam. Viņš ēda un ēda un ēzdams raudāja. Kad večuks bija paēdis, viņš uzlasīja ikvienu drupatu, kas bija nobirusi uz drēbēm. Večuks lasīja un lasīja drupatas, un tikai tad, kad vairs nebija nevienas drupatas, viņš atkal pablēns uz mums un teica: No kurienes jūs nākat? Kur ir tāda maize? Pie visām mana bada dienām sakiet, no kurienes jūs nākat? Mēs nākam no tālākās zemes, tur ir maize. Es atbildēju, Kāpēc jūs esat atnākuši uz šejieni? Večuks čukstēja. Lai cīnītos ar bruņinieku kā to, es sacīju. Tiklīdz es biju to izteicis, Večuks iekliedzās un nokrita no krēsla. Kā mazs pelēks kamols viņš vājājās pa grīdu un rāpoja mums klāt. Viņš gulēja pie mūsu kājām un mirkšķinādams raudzījās uz mums ar savām mazajām bailīgajām atšķelēm. Iet atpakaļ uz turieni, no kurienes esat nākuši, iet atpakaļ, kamēr nav par vālu. Es neiešu atpakaļ es sacīju. Esmu atnācis, lai cīnītos ar bruņinieku Kato. Es izrunāju to skaļi un skaidri. Es izrunāju bruņinieku Kato vārdu tik skaidri un saprotam, cik vien spēju, un večuks blēns uz mani kā domādams, ka es nokritīšu miris viņa priekšā. Ai, ai, ai, ai. Viņš vaidēja, cit klusu, cit klusu un dodieties atpakaļ uz turienu, no kurienes esat nākuši. Ietiekams nav par vēlu, es jums saku. Es neiešu atpakaļ. Es teicu, Es esmu nācis, lai cīnītos ar bruņinieku kato. Tss! Večuks čukstēja un izskatījās pagalam izbies. Es tev sacīju, ciet klusu! Tevi var izdzirdēt spiegi. Tie varbūt ārpusē pašlaik noklausās. Viņš pierāpoja pie durvīm un nobijies ieklausījās. Nevienu nedzird, viņš teica. Bet kāds tomēr var tur būt? Varbūt šeit, varbūt tur, visur, spiegi vis, visur. visur vai bruņinieka kato spiegi? Es jautāju. Ciet klusu, puika! Bet čukšķukstēja. Vai tu tik labprāt gribi šķirties no savas jaunās dzīvības? Vai tu nevari klusēt? Viņš apsēdās uz krēsla un pie sevis māja ar galvu. Jā, jā, viņš klusi runāja tā, ka tik tikko varēja sadzirdēt. Spiegi it visur, no rīta, vakarā un naktī, visur un vienmēr. Izstiepis savu plaukstu, viņš saņēma man aiz rokas. Pie visām manām bada dienām viņš čukstēja. Nepaļaujies ne uz vienu. Tu ej mājā. Tu domā, ka esi starp draugiem, bet izrādās, tu esi starp ienaidniekiem. Viņi nodos tevi. Viņi nodos tevi tam, kas dzīvo viņu pus ezera. Nepaļaujies ne uz vienu, es tev saku, nepaļaujies uz mani. Kā tu zini, ka es neuzsūtīšu tev spiegus, tik līdz tu būsi ārā pa durvīm? Es domāju, ka tu to nedarīsi, es teicu. Neviens nevar būt drošs. Večuks cukstēja. Tu nekad nevari būt drošs. Brīdi viņš sēdēja klus un domāja. Nē, es neuzsūtīšu tev spiegus. Viņš sacīja, šajā zemē vēl ir daži cilvēki, kas nav nodevēji, un vēl ir daži, kas kaļ ieročus. Mums nepieciešams ierocis. Jum jums ieteicās, Mio ir nepieciešams zobens. Večuks neatbildēja. Viņš piegāja pie logu un atvēra to, un no ezera atskanēja putnu skumjie kliedzieni. It klausījās, it kā tie raudātu tur ārā, melnajā naktī. Vai dzirdi? Večuks man vaicāja. Vai dzirdi, kā tie žēlojas? Kas tie par putniem? Es jautāju. Tie ir noburtie putni. Večuks čukstēja. Tu gan jau zini, kas tos nobūris. Tu gan jau zini, kas tos nolaupīs. Nu, tu zini, kā iet tādam, kas dodas cīnīties ar laupītāju. Es kļuvu bēdīgs izdzirdis viņa teikto. Putni. Tie bija nono brāļi un ģirie māsa. Audējis meitiņu un visi pārējie, ko bija nolaupījis un nobūris bruņinieks kato. Ai, es cīnīšos ar viņu, es cīnīšos! Mio vajadzīgs zobens! Jum jums atkārtoja, bez zobena nevar cīnīties – Tu sacīji, ka esot tādi, kur kaļ ieročus. Es atgādināju večukam. Viņš gandrīz vai dusmīgi blenza manī. Tu gan nebaidies par savu jauno dzīvību, viņš sacīja. Kur ir tie, kas kaļ ieročus? Es no jauna jautāju. Ciet klusu! Večuks teica un steidzīgi aizvēra logu. Ciet klusu spiegi var tevi izdzirdēt! Viņš aizlavījās līdz durvīm, pielika pie tām ausu un ieklausījās. Nevienu nedzird, viņš teica. Bet kāds tomēr var tur būt? Visur ir spiegi. Paliecies uz priekšu, viņš iečukstēja man ausī. Aizies pie sobenkaļa un nodos sveicienus no ēno. Pateiks, ka tev vajag zobenu, kas dzert akmeni. Pateiks, ka tu esi bruņinieks no tāltālās zemes. Viņš ilgi vērās manī, jādomā, tu jau laikam tas būsi. Viņš teica, vai tad tā nav? Jā, manā vietā atbildēja jumjums. Viņš ir bruņinieks un princis, princis Mio no tāltālās zemes, un viņam nepieciešams zobens. Kur lai es atrodu zobenkali? Es jautāju. Vismelnākā kalna, visdziļākajā alā. Večuks atbildēja, ej caur mirušo mežu, ej nu! Viņš piegāja pie logu un atkal to atvēra. Un vēlreiz es izdzirdu no ezera putnu kliedzienus naktī. Ei, nu, princi Mio, večuks teica, es sēdēšu šeit un vēlēšos, lai tev labi veicas. Bet varbūt jau rītnakt es dzirdēšu pār ezeru lēšamies kādu jaunu putnu un žēlojamies.